pode e cada um vai colher o que planta. Passando um sufoco para do pobre louco A marmita era 15 Não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é se eu ficar com troco Louca vida louca Louca vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O Lele era mente Se espelhava no cacheta no funk, linha de frente. O jogo virou, Deus abençoou. Todos têm o um livre-arbítrio, ele escolhe ser cantor. O jogo virou, Deus abençoou. Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor. O, o de New Pinto dos novos de cordão de ouro. O pingente é Jesus Cristo pra evitar olho gordo. Sou vitorioso, sou vitorioso. Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar. Sou um vaso valioso. Rodinho Pinto dos Novos, de cordão de ouro. O pingente é Jesus Cristo pra evitar olho gordo. Sou vitorioso, sou vitorioso. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. pobre louco. A marmita era 15, não tinha um real no bolso. Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar. Tó é se eu ficar com troco. Louca vida louca, louca vida louca. Os menores sem opção, solução é ir pra boca. Eu fui diferente, o Lele era mente, se espelhava no Senta tá no funk, linha de frente. O jogo virou, Deus abençoou. Todos têm o um livre-arbítrio, ele escolhe ser cantor. O jogo virou, Deus abençoou. Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor. Hoje mil pinto dos novos, de cordão de ouro. O PJ visto pra evitar olho gordo. Sou vitorioso, sou vitorioso. Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar. Sou um vaso valioso. Hoje no pinto dos novos, de cordão de ouro. O pingente é Jesus Cristo pra evitar olho gordo. Sou vitorioso, sou vitorioso. Se tentarem me valioso. Pedro é um vaso valioso. Mais uma do DJ Pedro. Pedro. Vai dar certo. Passando o nosso fogo Parado pobre louco. A marmita era 15, não tinha um real no bolso. Me ajuda, seu moço. Respondeu virando o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar. Tó é se eu ficar com troco. Louca vida louca, louca vida louca.